Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечарам сёння на вечаровую прагулянку па старым і малазведаным мінску нас запрашаем гісторык ігар мельнікаў вітаю ігра прывітанне добрага вечара трэба сказаць што сёння у нас э, маршрут такі даволі аб'ёмны які ты прапанаваў і хаця як заўсёды ну так і хацелася паўсюль паспець таму што мінулы раз па-мому мы не, не, не ўсюды э, гэтай пушкінскі пасёлак і нямецкі бункер на немізі педуніверсітэты маскоўская 8 не толькі 8 радыёзаводамі молатава прапаную стартаваць ад пушкінскага так пасёлку. Так, так, так. Дзе ў мінску такі пасёлак з чаго раптам пасёлак у мінску і прычым тут пушкін а насамрэч гэта ўсё ж таки звязана з гісторыяй сапраўды міжваеннай бСр міжваеннага менску тады гэта быў сапраўды менск 1937 год у савецкім саюзе адзначаецца ці ўзгадваецца дата на цістагоддзе смерти пушкіна і вось ну, тады ўжо не было было сізацыі ўжо как бы пайшло вялікі у пісьменнік рускі і вы нас знайшлі кавалак Мску гэта вось вуліца сённяшняя чанышеўскага белінскага э, Ну і зрабілі там пушкінскі пасёлак пушкінскімі казармамі То бок его так і афіцыйны такі называўся так, 37 так, года гэта такі вось на э, можна сказаць што паўвайсковы ўвогуле паўсёлак потому что быў завязаны на вайсковую частку на вайсковыя вось казармы якія знаходзіліся там знаходзіліся таксама на досы ці дамы афіцэрскага складу ось і дасы по-беларуску яны захаваліся да сённяшняга дня і вось з таго моманту гэта якраз такі досыць важны кавалак Мску тады гэта была вось вуліца лагойскі тракт не той які сёння лагойскі а які а гэта сённяшняя якую янкі купалы Ну якому колосні вуліцы да гэтая вуліца яна тады вот так называлася і вось перакрыжаванне гэта яна там Ну, ішло гэты пасёлак здаецца да батанічнага саду А чым ён э, унікальны А, вот так. сегодня, знаешь, я, я чему пытаюсь? Потому что бывает, что э, ходим по Минску, ну и ничего не заважаем. Но ну, стоит себе будинок и стоит. Ты видишь, э, ты маешь рацию, потому что я, когда проводил экскурсию э, там пару годов тому назад, то мясовые жихары подходили и сказали, полу життя прошла по с этими домиками. Но мы не думали, что такая богатая история. Это Теперь... сами мясовые жихары, так, которые да, там люди, живут, которые там проживали, вот в улице там Белинская, Чернышевская, да, мы свертали увагу, что там э, некие такие войсковые будинки, будынкі но якога часу яны там заўсёды былі вайсковыя што і как э, перш за ўсё гэта канешне тое што там заходзіліся часткі РСША і гэты кавалак Мску адзін з першых на жаль э, трапіў рукі нацыстаў у чэрвень 41 -го года то есть немцы заехалі туды э, вось мотацыклісты яны занялі гэты кавалак мінску я яны... менавіта у гэты пасёлак ну, трапілі сюды просто вот гэты част частку Мску вось і яны далей не рухаліся яны забаранілі ввогуле на Э, жыхарам гэтага пасёлку выходзіць э, з вуліц э, з дамоў на вуліцу і там займалі якраз вось пазіцыі а потым ужо 28 чэрвеня канчаткова мінск быў заняты а гэта напярэдадні было гэтага часу гэта першы момант а другі момант гэта зноў такі трагедыя акупацыі на тэрыторыі гэтага пасёлку знаходзіўся вялікі шталахці вялікі лагер для вайскоўпалонных і вось вялікая колькасць там дамоў якія сёння ўжо стаяць пабудаваныя ўжо o наш час і яны збольшага стаять на жаль на касцях і гэта конечно вялікая трагедыя тому что там по некаторых дадзеных до 10 тысяч вайскоўпалонных загінула мовы былі вельмі цяжкія там вот эти пушкінскія казармы якія сёння вось можна ўбачыць на якуба коласа на вуліцы сёння там знаходіцца вайсковая частка то там якраз і знаходзіліся гэтыя вайскоўпалоны до 43 года яны там знаходзіліся яны выкарыстоўваліся на працы іх там вадзелі насілі яны паміралі ад голаду ад холаду і шмат іх іх там было просто пахавана на тэрыторыі гэтага пасёлку в сорттрецім годзе атрымліваецца што і э, э, э насупраць скажем гэтых казарму так і насупраць э, пайку бакулуса таксама э, тая ж самая тэрыторыя ці не ці ўсё ж такі гэта ну, гэта ну, вось вот улица кубаколаса вуліцачаннышевская справа да, да, справа вось і я вось там есть гэтыя дасы дома афіцерскага складу а, там людзі знаходзяць то есть э, вот эти дамы спецыяльна для афіцерскіх сем'ей былі пабудаваны на сённяшняга дня там гэтыя э, дамы ёсць яны тыпова э, канструктывійскія ці функцыянальныя то есть башна это лесмічнае ашкленне башны гэтыя даваенныя тренды ў архітэктуры і побач з імі знаходзіўся гэты лагерь Э, вось побач з імі знаходзіліся гэтыя вось драўляныя былыя барбаракі з них мала што засталося іх асноўным 80 там 90 гады пазнасілі ну частка ёсць там яны абложаныя ўжо там цэглы неяк ужо перабудаваныя трошкі але вось гэтыя баракі яны таксама там былі вось гэта менавіта пушкінскі пасёлак падчас акупацыі <laughs> ён перастаў быць пушкінскім гэта быў скарына зідлюнг скарынскі пасёлак я аккурат хацеў запытацца там што з чаго раптам і хто яго перамінаваў у вот пытанне досыць такое у 41 э, год так э, да по сутнасці гэта перыяд акупацыі да а, тут э, дакладна не цяжка сказаць хто ненавіта прыйшоў да гэтага але мне здаецца што гэта быў такі тренд ну нейкі беларусі затарскі акупантаў ось убраць вось гэты момант рускі паставіць тут беларускі момант і гэты скарнаўскі пасёлак у ужо акупацыя і ён звязаны з вельмі цікамі людзямі перш за ўсё гэта члены савецкага подполля бальшавіцкага камуністычнага які змагаліся супраць нацыстаў там і кабушкі на іншыя э, шмат з іх там былі арыштаваныя забітыя у ну, перастрелках а акрамя гэтага там напрыклад Антон Антон шукілович жыў таксама чалавек ужо які быў дырэктарам беларускага музея і чалавек які колаба супрацоўнічаў бок лабарантам падчас акупацыі і вось э, розныя людзі там жылі а габрэі там напрыклад былі іх сталі высяляць ўжо ў гетта а потым 43 годзе сталі высяляць звычайных э, жыхароў таму што ўжо займалі гэты пасёлак э, паліцыйныя часткі нямецкія і далей ужо перад самае вызваленне можна сказаць дасталася гэтаму пасёлку часткова таму што ўжо савецкія войскі насілі удар і безумоўна лічылі што гэта стратэгічны аб'ект вось ну у бомбілі яго ну самая галоўная трагедыя это канешне вось гэты лагер шталах там весь помнік зараз варта там хадзіць паказваць э, расказваць Ну і канешне гэтыя дамы шмат парахові сучасныя ўжо якія стаяць на костках вот ёсць на тэрыторыі вайсковай часткі напрыклад э, таксама помнік но ён закрыты ён на тэрыторыі вайсковай часткі туды не падыдзеш просто так а таксама вельмі цікава вось э, там дзе гэтыя казармы то будынак вельмі прыгожы калі лишь трамвайчыкам то бачыш яго і жоўты штабны будынак mm -hmm. а ён тыповы такі канструктывійскі вельмі такі якасныя таксама з так лесвічным ашкленнем а Мне падаецца, што ну, вайсковая частка гэта канешне рэжымны аб'ект, але варта туды таксама падысці паглядзець. калі рэжымны аб'ект што значыць надо нейкі рэжым мне падаецца трошкі э, прыбраць і даваць магчымасць людзям э, панамсі схадзіць паглядзець а не бегаць там з фотоапаратамі а потым яшчэ даваць тлумачэнні што для чаго ты робіш дыма гэтага будынку на насамрэч было вельмі цікава таму што э, я там асабліва хадзіў там звяртаў увагу а потым зайшоў напрыклад на ўжо расказваў пра гэта але яшчэ раз паўтаруся э, на адзін з захаваўшыся карпусоў э, мінскай сельскагадаршай выставы якая побач знаходзіцца так, там так, так. толбухіна і міліцыянер падышоў што вы тут робіце здымкі як кажу так гэта гістарычны аб'ект 30 года у нас э, была выстава в москве яшчэ не было яе да як а потом калі я патлумачыў гэта міліцыянеру міліцыянер са мной пачаў хадзіць таму што ім было цікава гэтую гісторыю паслухаць так вот то ж самае здаецца і вайскоўцам было б цікава таксама даведацца што тут было не толькі вось э, э, лагер шталах але таксама была гісторыя вельмі цікавая звязаная 37 годам да ваеннай часткай гісторыі ды да ўвогуле самі сябе будынкі вельмі цікавы Ну і жыхары таксама вяртаючыся да жыхароў знайшоў інфармацыю што адзін жыхароў гэтага пасёлка акцёр Миколай шчэнсновович сваіх успамінах які э, публікаваны ў 70-х гады былі э, так опісваў жыццё пасёлку напердадні вайны я жыву ў пушкінскім пасёлку тут ціха так так як э, у вёсцы і горад заліты электрычнасцю здаецца адсюль далёкім і таксама ціхім адна з вуліц паблізу пасёлка так і называлася ціхая сёння гэта фрагмент вуліцах мельніцкая э, і становіцца за гэтых успамінаў зразумела што у пасёлку жылі сярод іншага акцёры купалаўцы так работнікі кінастуды э, ці можна казаць што сапраўды гэта ў нейкай ступені быў такі элітны район А, можна сказаць, што гэта быў новы раён, раён новастройкі і новабудовы, да, таму элітны, таму што насамрэч ну, вось мы адказалі на пытанне, чаму немцы сюды ўвайшлі. Ён быў трошкі збоку ад цэнтра горада і немцы яго занялі у 41 годзе вельмі хутка. Але сапраўды гэта быў новы э, кавалак э, таго даваеннага Менску і мы ведаем, што да 30 года менавіта наша сталіца называлася Менск. Там я ўжываю гэтую назву. Ну і вось насамрэч гэта, канешне, досыць цікавы аб'ект і што яшчэ вельмі цікава справы с акупацыі там засталіся побач з гэтымі дасамі яшчэ нямецкія бункеры нямецкія дакі якія будаваліся вітаць для таго каб ахоўваць гэтыя будынкі каб там была нейкая варта адзін з дакаў ён заставіўся ўволі побач з будын з домам і э, з адной кватэр з кватэр ёсць уваход у гэты дак так людзі нават могуць э, паказвалі там праход такі выкарыстоўваць гэты дак як э, такая як подвал просто дадатковы ёсць ну, там... не, ну, не выкарыстоўваюць правильно выкарыстоўваюць выкарыстоўваюць як подвал конечно там ёсць значит, с кватэры ўваход і э, некаторыя і не засыпаныя не заваленыя там башны толькі кавалачы гэтага ўсяго ввогуле па-менску гэтых дакаў нямецкіх э, шмат досыць і просто ну на іх не стаіць ніякіх шльдаў аб'ектаў там апісанняў але людзі разумеюць што гэта звязана было з канечнай гісторыі другой сусветнай ну з да аднаго з э, бункераў на немізем вернемся праз некалькі хвілін нагадаю што сёння прагулянку па-мінску ладзім з іграм мельнікавым у Брукаванка гуляем сёння па сталіцы ў кампаніі з гісторыкам іграм мельнікавым і як казаў накіроваемся на нямігу здавалася б столькі там таямніц пра гэты раён мінска раскрыта ўжо але э, невядома колькі яшчэ будзем рабіць для сябе ўсё новых і новых э, адкрыццяў э, што за такі там таямнічы нямецкі бункер цікава знаходіцца <laughs> пад вачамі на людзей которые там шпацыруюць ходзяць кожны дзень а ніхто не звяртае увагу і на жаль на вялікі жаль сёння гэты аб'ект ператварыўся атрымліваўся просто банальна адхожае месца. Калі вы себе уяўляеце гатэль Беларусь і банк Москва-Менск, то побач з ім вялікі паркінг. То есть, это паркінг насамрэч зроблены на даху вялікага нямецкага бункеру гэта вузел сувязі насамрэч адзін з самых такіх э, лёсавызначальных у гісторыі групы армій цэнтр нямецкай і гэта насамрэч досыць важна таму што э, цэнтр горада здавалася б а вось э, немцы себе такое пабудавалі і выкарыстоўвалі самі ж будавалі ці палонныя выкарыстоўваліся таксама пры будове але гэта быў сакрэтны аб'ект досыць і яго досыць моцна ху захоўвалі 41 годзе яго звялі і выкарыстоўвалі як адзін з галоўных вузлоў сувязі групы армі-цэнтра якая якраз таки знаходзілася тут у беларусі а, Самае сучаснае абсталяванне было. Сучаснае абсталяванне ў тым сэнсе, што нават пасля вайны 30 гадоў гэтыя абсталяванне сіменсаўскія машыны, э, радыёстанцыі гэтых далей выкарыстоўвалі яшчэ савецкія жаўнеры. Бункер э, функцыянаваў пасля вайны. А яго выкарыстоўвалі як адзін з галоўных, гэта быў заглублены вузел сувязі э, войскаў стран краін варшайскай дамовы. Больш таго, гэта быў адзін з галоўных дзяржаўных узлоў сувязі. Там былі завязаны запітаны кабелі з рэзідэнцыі Машэрава, напрыклад і калі шош памфідоў прылятаў вось у Беларусь тут вот сустракаўся з брежневым то таксама выкарыстоўвалі гэта менавіта як вузел сувязі для дзяржаўных асоб і насамрэч тэхніка была настолькі класная добрая нямецкая даваенная там былі прарезіненыя ўсе шкафы гэтыя дзе знаходзілася уся вентыляцыя чаму вільготна было вільготнасць была але насамрэч не было цяпляльня атаплення не было але самае цікавае што ўвесь час трымалася температура 18 чынам вот людзі которые там служылі мне так расказвалі прынамсі што насамрэч мы так і не зразумелі як немцы зрабілі выявілі вось такую сітуацыю і то есть трымалася не было ніякіх радыятараў нічога але ўвесь час одна і тая ж одно і тое ж температура была одна і тая ж і відаць што гэта быў важны аб'ект стратэгічны таму што побач знаходзяцца такія дакі то есть опять же гэта ўмацаванні бункеры якія відаць павінны былі метахоўваць гэты бункер было некалькі уваходаў і сёння ну просто ну вот кідаюцца ў вочы што как бы уваходы в, в, в пробіты там зачынены неяк дзівер ну, туды праходзіць ну там сметнік А гэта унікальны аб'ект цікавы аб'ект там аднапавярховы был он сам сабе калідор вялікі гэта месца для музея просто шыкоўнае для музея якого да можа быть гэта музей напрыклад э, другой сусветнай войны это может быть музей напрыклад э, той же самой мяжы нейкай да военной савецка-польскай гэта может быть музей купацыі напрыклад нацыйскай опять же все что звязано с другой сусветнай войной але шыкоўны аб'ект у цэнтры города я думаю что яго знішчыць не будзе так просто насамрэч поэтому в варта было б конечно на яго звярнуць увагу і банальна просто прывесці ў парадак гісторыя яго вельмі цікавая тому что гэта не толькі акупацыя гэта я ж кажу яшчэ раз пасля ваенны час вельмі цікавы варта дадаць что у пазней э, уже бліжэй там до конца коллапса Савецкага союза я выкарыстоўвалі як просто вялікі вялікае сховішча э, радыотэхнікі байсковыячаму э, знікла патрэба ў ім увогуле город вырос город разастаўся калісьці гэта была далёкая у ускраіна а потым гэта ўсё ж таки прыйшлі гэта татарскія гароды так званыя былі горад разбудоўваўся весьь час разрастаўся і дайшло до да чарга да гэтага вось, месца здаецца самы цэнтр горада ўсё роўна цікавы аб'ект ну, нашмат таких месцаў мне здаецца які просто занятбаныя хаця здавалася б можна было што-небудзь імі зрабіць вельмі шмат тут вот я заўсёды кажу пра сваё заславве дзе вялікія паўкапанеры артылерійскія з мінскага мацаванага района кожны з іх гатовы музей ну сам зараз он сметнік канешне але прыбраць э, пачысціць зрабіць аддаць яго прыватніку ён будзе зрабіць робіць прекрасны аб'ект цікавы варта пойдзем далей вышэй на чарзе будынак педа універсітэта імя Масіма танка ну сёння так называется калі не памыляюсь гэта самы высокі будынак на плошчы незалежнасці так так ну о, такими э, э, высокі не <laughs> калі мы кажам про педа універсітэт то столбіка гэтага дзіствака 14 14 павярховага не было і ну 80-х гадоў пабудовы канца 80-х гадоў мой будынак які глядзіць э, наўпрост просто на праспект правильно? А... те которые глядят на дому раду не не, -не который знаходіцца побач дому мурада але вось гэты высокі будынак так, гэты так, столбік які так. глядзець на гастэль мінск угу. гэта менавіта гістфак а за ім ідзе такая падкоўка так, так, так. это педуніверсітэт А і вось гэтая высотка 14хховая гэта будынак конца 80-х гадоў пабудовы А вось падкоўка это 30 гадоў гэта галоўны корпус БДУ 30 гады ён з'явіўся калі будавалі якраз такі універсітэцкі гарадок вельмі прыгожы э, былі планы архітэктары беларускія таго часу міжваеннага ламалі коп'і ім э, было цікава насамрэч э, як это ўсё аформіць плюс побач знаходзіцца дому раду галоўны э, дзяржаўны будынак і гэты будынак ён не толькі звязаны з гісторыяй навукі беларускай але таксама і з вайсковай гісторы Ну я як гісторык вайсковасці увесь час звяртаю увагу на гэты вайсковы ну, дзіўна што столькі месцаў не ведаем што столькі месцаў столькі будынкаў маюць дачыненне ввогуле да, так, так, да, гісторыі той же рабоча-сялянскай працы дзеяслоўнай арміі на тридцатые гады гэта лёс досыць цяжкі для беларусі тому что подзеленая она была паміж польшай і савецкай россии і вось до 39 -го года мяжа праходзіла 40 кіламетрах от менску і як вядома 17 верасня 39 -го года пачаўся паход чырвонай армі ў заходнюю Беларусь і у кастрычніку 39 -го года Э, камандаванне беларускім фронтам якраз пераехала ў будынак э, БДУ вось гэты галоўны корпус БДУ там знаходзілася там знаходзілася ўся адміністрацыя і пазней там знаходзіўся вот этот штаб ужо заходняй асобнай акругі что беларуская асобная округа якая існавала да другой светнай войны была перамінавана ў заходнюю асабліва акругу вельмі цікавы момант звязаны з гэтым будынкам гэта шыльда а, э, э, як вядома даваенным бсср э, гэта чатыры дзяржаўныя мовы і вось на шыльдзе на адной з шыльд было напісана вось на двух дзяржаўных мовах на ідзішы на беларускім на беларускай мове а вось а ўсяго была яшчэ руская і польская мова а, гэты здымак ён амаль у кожным у перыядычным выданні даваенным публікаваўся з гэтага менавіта під універсітэцкага будынку і тут жа ў 41 годзе у гэтым будынку знаходзіўся штаб менавіта заходняга фронту А, калі я вучыўся вот, у педуніверсітэце ў гістфаку ты менавіта ў гэтым будынку я вучыўся у столбіку ў гэтым 14павярховым гэта гістфак але мы ўвесь час хадзілі ну, па аўдыторыях вось на гэтай падкове которая ўнізе і канешне мы звярталі увагу што вось гэты столбік ён сучасны там сучасныя аўдыторыі А вось тут некія іншыя і пераходы нейкія там ісходы нейкія і ну, захаваўшы гэты будынак э, захаваўся цалкам 24 чэрвеня 41 -го года адна з бомб нямецкіх трапіла ў гэты будынак але вялікіх пашкоджанняў не было і больш таго асабістыя дакументы асабістага складу чырвонай арміі трапілі рукі немцаў які знаходзіліся ў гэтым будынку на падчас акупацыі вось яго немцы выкарыстоўвалі а ён у праіснаваў э, пасля вайны э, перад фасадам пабудавалі яго аднавілі паставілі там э, ліпніну паставілі там бюсты рускіх пісьменнікаў а потым ўжо 80-х гады пабудавалі высотку але пераход ёсць вось у гэтай стары старую частку будынка студэнтыкі там вучацца ведаюць гісторыю гэтага будынка ведаеце што мне пада мне падаецца што насамрэч не ўсе ведаюць гісторыю гэтага будынку не ўсе звярталі ўвагу ну калі мы вучыліся нам ніхто гэтага не тлумачыў і нам ніхто гэта не расказваў што вось гэтая частка да, да ну, так, нават, я тебе скажу, скажу что нават у інтэрнэце сёння здавалася бы інтэрнэце можна знайсці ўсё э, вельмі цяжка знайсці інфармацыю мало інфармацыі насамрэч а хто звяртаецца напрыклад да перыядычных э, часопісаў міжваеннай беларусі мала ёсць адмыслоўцы якія там звяртаюцца да гэтых э, газет і часопісаў але трэба іх пашукаць трэба іх знайсці можа на аўкцыёнах набыць ці гэтых далей але звычайныя людзі гэтым не цікавіцца не звяртаюць увагу таму как бы і адмыслоўцы павінны працаваць а калі скажем зірна вярнуць не, не такія далёкія гады А вось ты вучыўся у гэтым інстытуце ведаеш што было універсітэце так 30 гады наколькі ввогуле змянілася сама плошча незалежнасці ну, тады Леніна зараз незалежнасці і ў які бок на твою думку А ведаеш што я тебе скажу так што насамрэч змянілася і ў лепшы бок і аднак са сваімі хібамі я памятаю тую плошчу якая была э, у ў канцы 90-х гадоў я поступіў 97 годзе скончыў 2002 годзе я памятаю люк каналізацыйны з надпісам менск гэты люк яшчэ лежаў там на плошчы потым дзялі... ну, вось побач паміж універсітэтам і паміж дому рада чаму яго не пакінуць Калі, ну, вот, э, вот это і справа понимаешь э, калі пачалі будаваць э, ну, вось сталіцу э, гэты гандлёвы цэнтр то вось якраз яго прыбралі і вось зараз ён невядома дзе там ёсць розныя ідэі пра наконт таго дзе ён знаходзіцца але на плошчы яго на жаль няма але варта было б яго там пакінуць і ставіць плошча тады у канцы 90-х пачатку музычных гадоў гэта такі паркінг вялікі нейкі там насаджэнні савецкай вуліцы яшчэ машынкі ганяюць я вмейшы міліцыянер штрафаваў на гэтай вуліцы калі я пераходзіў да чырвона касцёла зараз калі праважу экскурсію <laughs> весь час паказваю што на гэтым месцы меня якраз аштрафавалі но вот насамрэч у э, гандлёвы цэнтр ён аблягчае э, жыццё не толькі мінчукам але і студэнтам які там заходзяць там бДУ там і педуніверсітэты так далей але акрамя гэтага вот гістарычных э, момантаў вось гэтай міжваеннай беларусі бСр там не хапае варта было б на гэта зрабіць акцент таму што э, будынкі дом ураду і педуніверсітэты яны вельмі звязаны з гісторыяй міжваеннай бСр а гэта цяжкі і ў то ж той же час вельмі цікавы час у дарэчы ну, калі казаць пра гэты час э, многі маюць меркаванне э, што варта было б увогуле забыцца на гэты перыяд э, складаны цяжкі які прынёс шмат болю трагедыі і так далей некаторы наадварот кажуць пра тое што трэба ўвесь час каб мы пра гэта памяталі у тебе якое меркаванне Віта понимаешь я тебе скажу такі момант вельмі важны я нас спрачаюся на фейсбуку с здаецца з адэкватнымі людзямі але ты якія там кажуць вось э, от, у складзе другой рэчы паспалітай там беларусам жылося лягчэй А вот у вас тут у пСР вот, было ўсё кепска для беларусаў і гэта далей Я лічу што 17 без 17 верасня а, не было б сёння беларусі вот, не аб'ядналіся б мы а, Усход бы был просто русіфікаваны, а захад быў бы планізаваны і не было б беларускай дзяржавы. 17 верасня адбылося тое, што павінна было адбыцца. Хаця, канешне, гэта ніхто не рабіў дзеля беларусаў. Гэта рабілі геапалітычныя гульні і гэта вось вялікая палітыка была. Але ў рэшце рэшт Беларусь атрымала тую тэрыторыю, дзе смену насельніцтва, з якіх пасля другой сусветнай вайны вырасла Беларусь. Цяжкі прайшлі шлях. варта заўсёды памятаць, што 17 верасня гэта вельмі цяжкае выпрабаванне для беларусаў было і які кошт заплатілі беларусы за аб'яднанне вось гэты момант я заўсёды расказваю паказваю але ўсё роўна я лічу што варта памятаць гэты міжваенны час і варта памятаць тое што звязана вось менавіта з уз'яднаннем нашым міжвайны час у заходняй беларусі гэта адзін перыяд вельмі цікавы перыяд гэта і мода ў заходняй беларусі і беларусаў войску польскім гэта і сітуацыя звязаная з напрыклад палітыкай там же вайна кпзб выведнікаў гэтак далей але бсср так гэта таксама перыяд і беларусізацыі гэта перыяд калі э, міліцыя размаўляла на беларускай мове а міліцыянеры павінны былі здаваць экзамены на беларускай мове гэта насамрэч вельмі цікавы момант таксама конечно гэта рэпрэсіі сталінскі конечно гэта э, знішэнне нацыянальнай інтэлігенцыі э, но але ўсё роўна у мы повинны ведать всю сваю гісторыю павінны не раздзяляць яе на правільную неправільную павінна даваць поўны кантэкст зробім чарговую паузу вернемся да прагулянкі па-мінску з іграменнікавым праз некалькі хвілін а мінская брукаванка вяртаемся да прагулянкі па мінску кампанія з гісторыкам іграм мельнікавым далей ідзем на маскоўскую і перш за ўсё ты прапануеш спыніцца каля дома нумар 8 ну стаіць сабе дом нумар 8 на вуліцы маскоўска вядомы у свой час як э, крама абутковая что что что акрамя будковай крамы там яшчэ цікавы шыкоўны домикк да ваенны домикк э, па-першае там побач у меня бабушка жыве я люблю гэтую вуліцу маскоўскую яна такая утульная досыць это такі ціхі цэнтр здаецца хаця і ажыўлёны досыць але гэта тыповы домік звязаны з міжваеннай гісторыі менску э, нашай беларускай сталіцы і гэта дом вось э, для чыгуначнікаў быў пабудаваны такая дом камуна можна сказаць там такі камунальныя кватэры былі вялікія з высокімі патолкамі столямі насамрэч вельмі цікава там са двара у нават э, такая вялікая э, труба стаіць э, пішнога яшчэ атаплення досыць досыць цікавы домик насамрэч 32 -го пабудовы і архітэктары знакаміты там воінаў быў архітэктарам гэта дом звязаны з такой міжваеннай гісторыяй такія домікі будаваліся узводзіліся у менску актыўна ўзводзіліся да, ў той час і там жылі там розныя людзі побач чыгуначны вакзал гэта мінск пасажырскі але разам з тым яшчэ там жылі таксама вось па адных звестках нават э, цішкагартны міцер жылуновіч і нават яго там вялікая бібліятэка была архіў але акрамя гэтага по платон галаваш там жыў сям'ёй менавіта ў гэтым доме яго арыштавалі 37 годзе трагічная гісторыя беларусі лета 37 -го года тады шмат беларускай інтэлігенцыі арыштавалі і потым была сумная дата гэта 29 кастрычніка 37 -го года калі нож паэтаў калі расстралялі ўсіх сабралі гэтую беларускую эліту дык вось варанок ад'язджаў менавіта ад маскоўскай 8 так і варта пра гэта памятаць варта гэта расказваць і яшчэ вельмі цікавы момант звязаны з тым што у гэты будынак захаваўся на шматлікіх здымках з даваеннага часу там трамвальчык праходзіл па мойск па маскоўскай вуліцы і на нават на малюнках на карцінах знаходзіцца гэты... разміш э, тыя будынкі 30 гадоў напрыклад яны сёння стаяць стаять будавалі я про то кажу як так як так могло атрымліваць ну на якасць ніхто не наракаў і калі бы вот пайшло моцнае будаўніцтва ў менску то нават не э, проблемы были с будаўнічымі матэрыяламі тому что побач узводзіился мінскі мацаваны район гэтыя дакі гэтыя бункеры і туды ішло вельмі шмат бетону туды ішло вельмі шмат арматуры і тут же вось якраз узводзіцца дому рада тут же узводзіцца гэтыя дамы камуны і вось па ўсёй рэспубліцы гэта адбывалася але менск это шталіца і ну вот негледзячы на гэта ўсё роўна якасна будавалі прытым што башаны кран вежавы кран упершыню выкрыслі у сороковым годзе пры будаўніцтве Ну я вось таму таксама Ну, і, да. і здзіўляюся А вот так цігалі вось гэтую цэглу цігалі гэтыя ўсе матэрыялы якасна так зрабілі так што мы зараз назіраем гэтыя будынкі выстаялі цяжкія выпрабаванні другой сусветнай вайны пазней вось гэтыя савецкія перабудовы сёння мы іх маем А насупраць маскоўскай 8 ёсць яшчэ адзін дом на маскоўскай і такі не ведаю нумар яго вось цяжка сказаць зараз таксама нумар але вельмі цікавы гэта мы кажам пра э, інтэрнат э, бДУ якраз вось гэты будынак 29 -го года зараз жоўсенькі такі досыць прыгожы будынак гістарычны э, якраз связаны з э, гэтай такой э, масавай забудовай Мску вот пік такі забудовы прыйшоўся якраз на 30 гады э, функцыянальны стыль вельмі прыгожы ён вельмі добра звязаны на з э, э, не толькі з выкладчыкамі студэнтамі буду але таксама сітуацыя вось менавіта з э, польскай фабрыкай электрыцы якой потым вырас якраз э, гэты самы радыёзавод э, молта ну, мы крыху пазней так. пра яго мы пазней раскажам але вось гэтыя хлопцы якія выехалі з вільні гэта ввогуле цікавая гісторыя завод ці фабрыка электрыт гэта шыкоўная фабрыка якая прадукавала радыпрыёмнікі выдатнай якасці ў вільні тады яшчэ гэта была другая рэч паспалітая міжваенная і там насамрэч працавала вельмі шмат шмат таленавітых інжынераў і э, запчасткі камплектуючыя яны атрымлівалі з усёй Европы гэта была і галандская фірма філіпс гэта былі брытанскія там якія лампы гэтых далей і вось якасць была супер і калі адбылася вось верасень 39 -го года і вільня спачатку здавалася будзе часткай бСр а потым аказалася што вільня перадаецца літоўцам то вельмі хусенька правялі аперацыю на эвакуацыі гэтага завода прычым не проста э, гэтых магутнасцяў але таксама і людзей э, гэтыя інжынеры прыехалі гэтыя сем'і іх прыехалі гэтыя спецыялісты прыехалі і яны вельмі хуценька ўсё пабудавалі так вот першым месцам дзе яны жылі якраз быў менавіта гэты інтэрнат ну, гэта ж быў не інтэрнат это быў што гэта было ну гэта был насамрэч інтэрнат бДУ просто ім там размясцілі ім там далі месца спаселіцца там что называется выкарыста яго як, як па сутнасці гатэль такі а, вось і пазней пасля вайны там там былі пасля другой сусветнай вайны там таксама сем... жылі сям'і э, выкладчыкаў быду самі выкладчыкі быду ну а потым ужо там пайшла іншая гісторыя там а, э, і вайсковая кафедра зараз э, вНУ там нейкая знаходзіцца і будынак захаваўся здаецца неяк перабудоўваўся але насамрэч вельмі класічна захаваўся ну, далей на шлях ляжыць да радыёзавода молотава больш падрабязна праз некалькі хвілін у мінская брукаванка. Прагулянка па мінскую кампанію з гісторыкам іграм мельнікавым працягваецца выш рушылі мы да раду заводу молатава а але спынімся але спынімся таму што так э, дабрамысленскі завулак э, я ледзь не абмінуў э, менавіта дабрамысленскі завулак 3 у так э, дабрадумскі я его называю вельмі мне падабаецца гэтая назва але калі нешта будзе спрабаваць знайсці дабрадумскі вы нідзе его не знойдзеце таму што беларуска <laughs> будзе добрамысленць она ну, насамрэч вельмі цікавы будынак э, побач міліцыяй і будынак звязаны э, опять же з другой сусветнай вайной з'явіўся ён перад вайной але насамрэч у падчас вайны ў гэтым будынку знаходзіліся э, радыёстанцыя савецкіх э, падпольшчыкаў э, там нават чылічка ёсць звязаная з гэтым і яшчэ вельмі цікавы момант не характэрны тым што гэты будынак пацярпеў ужо тады калі мінск быў вызвалены ад нацыстаў 22 ліпеня 41 -го года у бомбы нацистских люфтваффе трафили в этот дом. Немцы полетели бомбить э, вокзал э, чыгуначным, э, вось отбомбились, а потом еще летели и досталось. И вот есть дымки, где как раз Менчуки обновляют этот будинок, ўжо тады калі мінска быў вызвалены лесука такая маленькая вуліца всего 150 метров але прыгожая вуліца дабрадумская побач яшчэ гэты э, фабрыцыуса вуліца там насамрэч вельмі цікавасць на будынку міліцыі опять же шкада что зам... зачыненая тэрыторыя гэта гувд мінганканкама але стаіць шльда фабрыцыусу яну <laughs> і мы так вярталі увагу ну, калі сказалі про яна фабрыцыуса я думаю что варта для для нават ну, скажу для многіх а не для некаторых патлумачыць хто такі адзін з герояў грамадзянскай вайны адзін з краскомаў чырвоных камандзіраў часоў менавіта вось грамадзянскай вайны служыў тут беларускім округу а в шмат здаецца у яго 34 нават ордены чырвонага сцягу было ну такі досыць важны чалавек быў ну вось вуліца завулак фабрыцыуса зараз гэта якраз там ну, па сутнасці на так візаві атрымліваюць паралельна праспекту дзяржынскага дарэчы праспект дзяржынска які да вайны насіў назву вуліцы савецкіх памежнікаў для мяне дабрамысленскі падабаецца там что добрыя мыслі вось добрыя думкі сёння ну, добрыя думкі сёння не называюць так вуліцы а, а шкада а -а -а радыёзавод імя э, молотава вось мы пачалі ўжо гаварыць наконт э, насамрэч э, гэтага інтэрнату бДУ і радыёзавод молтава гэта тое што стало вынікам менавіта вось падзей верасня 39 -го года на электрит завод с мировой мировым іменем гэты гэты бренд показывалі ў парыжы у нью-йорку вот міжваенны час зразумела а І вось сітуацыя прыходзіць досыць такая цяжкая гэта 39 год і вымушаны гэтых людзей і гэтыя абсталявання перавесці у БСР, бо вільню перадаюць літоўцам. Грузіцца гэта ўсё цягніком ідзе, праязджае праз коласава, праязджае гэтую мяжу старую. Людзі узгадваюць, як гэта яны праязджалі, гэта якраз праходзілі. А, дарэчы досыць досыць э, такі досыць своеасаблівы там есть успаміны гэтых людзей ну і прыязджаюць яны ў Мск у сороковым годзе на магутнасцях дрэваапрацоўчай фабрыкі невялікай яны пачынаюць ствараць э, менавіта на радыёзавод прычым э, настолькі якасны што іх у вырабы э, вельмі хутенька разыходзяцца па ўсім савецкім саюзе а самыя першыя э, якія яшчэ зробленыя з камплектуючых э, тых даваенных філіпсаўскіх еўрапейскіх яны ідуць у цікаву Маскву крэмль і гэта канешне вот выклікае досыць вялікую цікавасць нейкія там прыборы яны кідаюць у гум менскі гэта таксама все размятаецца не той губ які зараз стаіць але той які быў яшчэ раней тады да вайны і будынак не захаваўся і гэтыя людзі асноўным гэта былі габрэі было і грамадзяне Польша не разумеюць што яны робяць якасную прадукцыю іх праца вельмі добрая вельмі файная яны там пацінаюць нават атрымліваць нейкія падзякі але новая сітуацыя працягвалася недоўга таму што 41 год чэрвень вайна і і гэта зноўкі трагедыя вялікая таму што як вядома мінск нацысты захапілі вельмі хутенька на шосты дзень пасля нападу і а, вот тут вот зноўкі варта расказваць гэтую праўду вайны кіраўніцтва завода пытаецца знайсці магчымасць эвакуіраваць гэтыя стратэгічныя па сутнасці завод з менску ахопленага вайной і калі кіраўніцтва пачынае шукаць гэтых магчымасцяў аказваецца што у кіраўніцтва БСР ужо з'ехала з Мску і некаму прымаць рашэнне. Хаця ёсць чыгуначная ветка і можна ўсё гэта пагрузіць, вывесці не паспелі. Усё гэта пакінулі немцам, прычым самае жудуснае, што пакінулі працаў людзей. Ну, самае галоўнае гэта не абсталяванне, самы галоўны людзі. А, і трагедыя была ў тым, што людзі то ў асноўным габрэі на заводе был створана было створана сваё гетта люди працавалі дзе, э, дзе знаходзіўся гэта праспект э, зараз незалежнасці гэта шыльда знакамітая з надпісам 1940 э, побач з крамай белвест побач там по моему казино нейкай что такое знаходзіць клуб нейкі ну, районе вот. гэта, гэта візаві опять же насупраць якуба колоса помніка гэта район сума да і вось насамрэч у вот яны працуюць у гэтай сітуацыі вельмі непростай і, і пытаюцца зрабіць э, сваю працу вельмі добра але самае жудаснае што пазняе пасля вызвалення беларусі яшчэ гэтых габрэяў э, анкус э, пачынае трепаць за той што як вы маглі выжыць падчас акупацыі выяўна калабаранты выяўна супрацоўнікі а поэтому там таксама были не вельмі простыя моманты гісторыі але пасля войны гэта ўжо канешне вельмі цяжка было аднавіць усю вытворчасць яны рабілі там і лыжкі і талеркі але потым канешне перайшлі нават я памятаю что там былі нейкія тэлевізары здаецца нёман тэлевізор в канцы концов гэта стаў военное прадпрыемства якое вырабляла ўжо тэхнічныя нейкія абсталяванні для войска а пазней э, ператварылася ўжо у ближе до конца Советского Союза вытворчасць міксераў, вытворчасць розных там э, тавараў для дома. І э, зараз гэта пілвар. Пілвар, які хозяюшкі такой уляж гісторык людзі гэтай хадзілі на працу праз гэтую арку і не толькі на працу пасля а сёння туды ходзяць у казіно. Ну да. Ну, И это, это, это люди, блинки... которые проходять по проспекту, нават не уяўляюць, якія э, выпрабаванні выпалі на людзей, якія тут працавалі калісьці, як ствараўся гэты завод імя Молтава, якія яны якасныя прыборы рабілі гэтыя радыёстанцыі, там радыёпрыёмнікі там піянер ці маршал. Это ўвогуле былі бренды европейские просто можно сказать потому что э, насамрэч яны не уступали ни всем европейским и вельмі на великую голову перазаходили то что было в гэты час у советском союзе рабилась менск калі ты заговорю про вулицу про прохожих э, калі водишь э, экскурсии по мінску ладишь экскурсии что найбольш цікавіць замежнага турыста мінску а э, вось я конечно раблю акцент опять же на сваёй міжваеннай гісторыі і людзей цікавяць менавіта вось гэтыя невядомыя аспекты звязаныя з другой сусветом сусветнай вайной над калі рассказываваюць трагедыю менску звязанага 24 э, чэрвеня 41 года там бомбардіроўкі гэта знішчэнне людзей звычайных а то людзі просто хапаюцца за голову і кажуць вось как бы мы вывучалі неяк савецкую гісторыю але не ведалі напрыклад польскіх турыстаў вельмі цікавіць э, педуніверсітэт гэта вот то что я рассказывал звязаны з 39 годам 41 годам на цікава напрыклад э, рэпрэсіі тем тэма цікава жудасным канешне кантэксце але калі расказваешь як вось гэты польскі кантынгент правазілі з э, чыгуначнага вакзала побач домам ураду побач э, з чырвоным касцём які ўжо не быў тады чырвоным касцёлам і везлі ў валадарку вось это ўсё расказваеш ім і праходзіш гэтай дарогай у людзей просто вочы наліваюцца слезамі яны глядзяць на гэта ўсё яны праходзяць гэтую галвову яшчэ раз англічане амерыканцы ім цікавыя нашыя праспекты вялі вялікія ім цікава напрыклад убачыць вось гэты э, праспект незалежнасці гэта металалагічную станцыю побач з э, нацыянальнай бібліятэкай стары даваенны будынак і тут вот такі хай-тэк э, вельмі цікавы э, вялікія вуліцы і паказваеш вуліцу Леніна э, паказваеш здымак у меня маю калекцыі досы шмат здымкаў э, архіўных э, э, арыгінальных я показываю як это выглядала сорок третьем годзе як это выглядае ну, зараз так, так, так. А, і вось толькі касцёл застаўся і ратуша нават уже не там знаходзіцца але вельмі прыгожа вельмі цікава у кантэксце экскурсіі запрашаю усіх 27 э, чэрвеня прыехаць у э, тры траўня 27 траўня мая на э, прыехаць усіх у заслаўе 12 гадзін на, на памежную экскурсію мяжалі заслаўе а значным разам дзень памежніка вось там таксама буду расказваць вельмі шмат і пра менск калі дысціся на развіта пытання ад э, ваеннай гісторыі тваё самае любімае месца ў мінскую чаму ну, расказваў пра менавіта пра у кантэксце ваеннай гісторыі сваё любімае месца калі просто вось любімае месца ў мінску э, ведаеш што я думаю што насамрэч у э, гэта звязана ўжо сённяшняй нашай перадачы апошнім часам стаў вельмі любіць маскоўскую фабрыцыуса а там а, адчуваецца подых эпохі побач гэты будынак э, таксама э, бел у мэтха хім э, вытворчасці гэты таксама гістарычны будынак про які мы сёння не рассказывалі можа быть на наступную перадачу нейкую але насамрэч там адчуваецца подых э, гэтага міжваеннага менску і э, ты уяўляеш сябе нават ну, тебе не трэба нейкую прыладу браць телефон ці iPad ці что ты яшчэ наяўляеш сябе як выглядалі гэтыя будынкі гістарычна і уяўляеш сябе таго ж платона галавача то уявляеш сябе цішку гарнага э, мінскіх кіраўнікоў дому рады якія выходзілі праходзілі гулялі тут ішлі на грушаўку ці яшчэ дзесьці прагуліваліся апошнім часам я вельмі часта сябе уяўляю нейкай рэінкарнацыі міжваеннага часу я вот э, все роўна размеш <laughs> все роўна да ваеннай тэмы А нават мы не бярэм яшчэ падзеі 39 41 года 8 Ігор, дзякуй за чарговую экскурсію у межах праграмы мінска брукаванка магчыма не апошній нагадаю слухачам што сёння па мінску гулялі з гісторыкам іграм мельнікавым бывайце здаровым да наступнай сустрэчы наступны панядзелак дзякую